ashobora kumara ukwezi atarose n'igihumbi muga mu ico gihe umwana yaje hano haragera n'igihe hageze hajya mu kwicenda usanga umwana yashoboye kwigurira amakaye umuvyeyi nawe akamufasha iniforume gutyo ugaca usanga muri famiye ubuzima bugenze neza ibiruhuko biheze aba bana baca basubira ku ishuri ego kubera nta muntu arekuriwe gukoresha umwana mu gihe cy'ishuri mbere uretse aka kazi birashika aba bana mukicarana mukabaha impanuro zo mu buzima mu kibano kugira bakure baciye ubwenge ego ku bisanzwe muri no shirahamwe harateguwe n'inyigisho ni ukuvuga ndetse n'abo bana twese haraba inama rimwe rimwe mu kwezi kwezi turicara hamwe tugatererana ibyiyumviro nka twege kuko baduhaye kano kazi twaraciye ku ntebe y'ishuri navuga ko rwabaye n'uruhara rwo kugabanya ibishomeri ni ukuvuga rero urugwaruka ruba ruri ku ishuri tubahimiriza kwiga kugira ngo nabo baze batere imbere kuko turababwira ati burya nubwo turiko turakora bino mu minsi haruza n'ayandi ma association akomeye usanga turiko turayakoreramwo namwe muzaba mushikiriwe eh bakavyumva kandi birabanezera babonye twe turiko turakoresha kwandika baravuga ati iyo bananje ni ukwize nkayamara nanje notoye igitabo sinokuriwe ndikorera no mabuye bibaha kamwemwe uretse kubahimiriza ibintu byo kwiteza imbere gukora muri kazoza murabahimiriza indero yo kuziko urabona nk'ubu umwana mutoye nk'ujya aronsa amafaranga hari igihe uca usanga aca atangura kugabira ababyeyi bakuru biwe abo bavukana ntabarabe ako kandi batubwiye ko boroye agahene inkoko nabo b'inka by'ukuri nyene murashika kumuhana mukabona ko icyo gitungwa bagifise yego cyane eh, barabifise by'ukuri eh, umwana rero ngo nuwo kunganira ababyeyi mu bikorwa ashoboye gukora yari mu buruhuko ivyo rero ngo ntaco vyica ahubwo ikibi ni ukumuha ibikorwa bimurengeye bisiga guhugurwa na Ladislas Niyongabo umuhuzabikorwa mu ishyirahamwe Sojepaye mu ntara zo hagati mu gihugu mu bisanzwe ntitwanka ko umwana akora udukorwa two muhira udukorwa two kunganira ababyeyi ibikorwa bitamuvuna ibikorwa bitagira ingaruka mbi ku buzima bwiwe ni ukuri ibyo bikorwa umwana yategetswe kubikora kuko ntiwamureresha ubunebwe ntiwamureka ngo akure ari tambuka uzino nicyo gituma birekuwe n'amategeko twebwe turabishyigikiye mugabo hariho abantu baca bikika mu kiza ugasanga ngo bariko barabakoresha kugira baronke amakaye bariko barabakoresha kugira ngo baronke akayiniforme ugaca usanga rero babajanye mu bikorwa bibaruhisha ibikorwa bibarengeye cyane ibyo rero ugaca usanga n'ibikorwa bimurengeye kandi ata myaka afise yo kubikora nosahanura rero na leta ko yoza iragenzura ibyo bikorwa aho bikorerwa ntihagire uhava yikika mu kiza ngo akoreshe abo bana bakoresha abo bana kenshi kugira ngo babahe udufaranga tw'intica ntikize kugira ngo bunguke bo menshi batinya gukoresha abantu bakuze mwibaza yuko ari urukundo abantu bakuze mwibaza yuko babuze bafise imyaka cumi n'itandatu irenga bashobora gukora ivyo bikorwa bariko barakoresha abo bana mu mugwi w'igihugu ujejwe w'agateka kazina muntu nabo barashigikiye iyo ngendo yo guha ibikorwa abana bari mu buruhuko kugira ntibagume bareza amaboko ariko Jacques Nshimirimana umukomiseri muri uwo mugwi akanegura abakoresha abana ibikorwa bishobora kubangamira ubuzima bwabo ngo ivyo navyo bikaba bihanwa n'amategeko amategeko ni iby'ukuri iyo hageze uburuhuko mu mugwi w'igihugu turahimiriza abana cyane cyane hamwe n'ababyeyi guha ibikorwa bibaye abana kugira ngo kaba akaryo keza ku bana ko gufasha ibikorwa byo muhira gufasha ababyeyi nyuma y'amezi abarenga hafi icenda bari mu bikorwa by'amashure bataronka umwanya wo gufasha ibikorwa byo muhira turabahimiriza yuko kaba akaryo ko kwiga n'ibindi bikorwa byo mu buzima kurima korora kuvoma gusenya gukora utundi n'utundi dukorwa utwo twose mbere n'ibikorwa bibateza imbere nko kudandaza canke gukora utundi dukogwa tuba tubayabaye twemewe n'amategeko ku bana bivanye n'imyaka baba bafise ariko rero icibonekeza nuko hariho aho usanga abantu barenza urugero ugasanga mu bihe by'uburuhuko n'igihe co gukandamiza abana n'igihe co kubatuma ibikorwa biremereye ibikorwa birengeye imyaka yabo ibikorwa bibaruhisha ibikorwa bibica akagera nuko agera gusubira kwishura umwana yarasanzaye arwaye uwukora rero ivyo aba yamaze kurenza urugero aba ari muri bimwe twita guhohotera abana mu kubakoresha ibikorwa birengeye imyaka yabo rero mu mugwi w'igihugu turatera kamo baba abavyeyi cane cane abanyagahinga batunganya ibikorwa vyo gukoresha abana bakitwaza ko baba bahembwa amafaranga make mugabo ugasanga bariko bakoreshwa ibikorwa nk'ivyo bakuze rimwe na rimwe biruhisha kandi birimo n'amariske bishobora guhitana ubuzima bw'abana canke bikabonona burundu abo rero turabatera kamo inama kandi tubavunira n'urugohe yuko tuticaye kandi ababakurikirana ni benshi inzego z'igihugu ni nyinshi kuko turazi twese yuko gukoresha umwana ibikorwa birengeye imyaka yiwe ari icaha gihanwa n'amategeko ngaha mu Burundi abo babakoresha abana mu bikorwa bimwe bimwe ngo bokwibangikanya uko babakingira ari vya assurance mu gifaransa Jacques Nshimirimana aradusigurira imyaka yo gukora akazi ku bana naho hariho ivyo batokora mu gihe baba bafise imyaka yo gukora imyaka yemewe ngaha mu Burundi Burundi n'amategeko y'igihugu kugira ngo umuntu ashobore kuja ku kazi yitwa umukozi ni imyaka 16 rero birumvikana yuko hagati y'imyaka 16 na cumi n'umunani naho baba bakiri mu rwego rw'abo twita abana abo barashobora kuja gukora ibikorwa ariko ibikorwa bitanganya uburemere n'ibikorwa by'abantu bakuze nico gituma mu mategeko hariho urutonde rw'ibikorwa biba vyemewe gukora abana bari hagati y'imyaka cumi 16 na cumi numunani ari vya bikorwa dufata yuko ari ibikorwa biremurutse ibikorwa ibikorwa bidasaba ko umwana amarama umunsi wose nijoro adasinziriye ibikorwa bidasaba ko umwana yiriga ubusa ibikorwa bitarimwo ibishobora kumukomeretsa canke bikamugirira izindi ngaruka mbi aho turiko tuvuga nka bimwe vyo kwimba inzahabu biba ari ibikorwa bisaba abantu bakuze bazi uburyo n'ubuhinga bubereye bwo kubikora kugira ngo ntibihitane ubuzima bwabo mugurungitse umwana mu kirombwe ugasanga amazi amusanzeyo bihitana ubuzima bwiwe umwana umuhaye inyundo ngo ahonde amabuye akuremo gravye aho yinjije gato y'ibuye yihonda urutoki muri ico gihe eh, inzego z'igihugu ziraheza zikaraba yuko abo bamukoresheje baba bafise assurance baba bategekanije ivy'ingene ubuzobakomerekeye ku kazi ategezwa kuvuzwa ari naco gituma iyo mubonye aho bariko bakoresha abari mu mugwi nk'uwo wo munsi y'imyaka cumi n'umunani naho baba bemerewe n'amategeko gukora mukwiye kubitumenyesha kugira ngo duheze turabe yuko ababakoresheje baba bategekanije bimwe twita assurance igihe umuntu yoba agize isanganya ari kuri ako kazi ariko hanyuma ikindi naco nuko naho yo assurance yo bihari hari ibikorwa abana bari muri iyo myaka batabemerewe gukora cyane cyane nk'ivyo bikorwa umwana bashobora gukomerekeramo ibikorwa umwana bashobora kubura nk'imwemu nk'ivyo vyo gucukura ibintu biba birimo ivyuka vyokera ibijanye no kwimba ubutare ibijanye no gukora ijoro umwana karara yicaye ijoro ryose ivyo bikorwa abo bana ntibaba bavyemerewe ivyo nivyo abantu bakuze babazi ico bakora ariko usanga ntiuranyegetse agatima urandyohera by'ukuri pe ikiganiro muri ko murumviriza n'inkingera kibayagira ibijanye n'agateka k'abana no musi twabayagiye ko bamwe n'abandi baha ishusho y'ibikorwa abana bakora iyo bari mu buruhuko amategeko y'u Burundi arakingira abana na cane cane mu gihe bariko bakora ibikorwa bibarengeye naho bo baba bavyishakiye naho bobo boba bavyipfuza murazi ko mu mategeko tuvuga ko le consentement d'un mineur n'en pas ni ukuvuga yuko umwana nawe yobaje kubikwisabira we ukuze niwe ubwirizwa kumwemerera ibikorwa ibikorwa bijyanye n'imyaka yiwe si ukuvuga ngo nuko ariwe yabyemereye ngo twabisezeranye ngo namuhaye akazi igihe inzego z'igihugu zibijejwe ziba zihaciye zigasanga umuntu ariko akoresha abana mu buryo butemewe n'amategeko ni icyaha gihanwa n'ibwirizwa mpanabyaha ry'uburundi kubera ko umuntu aba yakoresheje abana mu bijyanye n'ibyo guronka inyungu ziwe bwite ico mu gifaransa twita l'exploitation des enfants pour des fin commercial muri ico gihe araheza agashengezwa agakubitwa intahe mu gahanga kuko aba yakoresheje abana ibikorwa bibare bitarengeye umwana rero akora ibikorwa bimurengeye biramugira ko ingaruka mbi ku magara yiwe n'ahari waba yavyishakiye nkuko tubisigurirwa na muganga Ameline Jimbere umuhinga mu kuvura indwara z'abana ari kuri miko ya Alain Desire Bukeye neza hariho kubera ari batoya bataragira imitsi ikomeye yo guterura no kuguma bakora hariho nuko e, bataba banashoboye gufungura nk'umuntu akuze ko umuntu akuze mu gatondo arashobora gufungura byinshi akagenda yiteguye umwana nawe afungura ibyo bangana urumva mu gihe yafunguye duke ibikorwa nabyo bitegetswa kuba bikeya nyine kuko ah, ategetswa guhagarika agakora umwanya muto hasigaye kumenya ko baba hakiri mu gatondo rero iyo umwana akoze ibikorwa bimurengeye icambere coco nuko araheza agakura nabi haba mu burebure haba mu biro bikwiye kuko ivyo vyose birakenewe kugira ngo abasoda b'umubiri bakore neza ufise ibiro bike cyane abasoda b'umubiri nabo barakora nabi kuko nabo baca baba bake kuko kuvyibuha cyane ni ariko n'ukonda cyane ni bibi biratuma umwana akura nabi agati ibiro cyane rero guta ibiro cyane nabyo bituma ashobora kurwara izindi ndwara ni igituntu basanga bakirwaye eh, cyane bakarwara izindi ndwara zonona ibihimba byo guhema bakarwara inkorora idakira bakarwara asime n'ibindi ikindi nacyo tutokwibagira ni uko muri uko gukoreshwa cyane ibikorwa birengeye ingufu z'umubiri biratuma gukura k'ubwenge gukura k'ubwonko kugabanuka na kone e, ugasanga rero wa mwana kubera bamukoresheje ibikorwa byinshi birengeye ingufu ziwe birengeye nuko n'ubushake bwiwe biratuma aba novuga ngo igikehabwenge hariho ingero zavyo eh hari igikehabwenge kitagira na bukeya mugabo akaba n'uwundi uvuga uyu muntu ubwenge bwaratevye buragenda kubera bamukoresha ibikorwa birengeye ingufu ziwe bamutuma ibikorwa bitamuhimbara na gatoya arateba n'ubwenge novuga gute buriyugara ugasanga nta kintu kikimuhimbara ntagishaka kumenya ibindi birenze ivyo kubera bamukoresheje ibintu birengeye ingufu ziwe kandi birengeye n'ubushake nakibwiye umwana abyishakiye wewe abona ko abishobora canke kumva ko bimufitiye akamaro wowe we nico kimwe ingaruka ni zazindi sinovuga ko ari zazindi kuko uwo mwana amaze kuvuga ati ndavyishakiye ni ukuvuga ngo ararenza imyaka cumi 15 ni ukuvuga ngo buke buke abatahura ico bishobora kumufasha kandi ni umwana azi kuvuga ati ndashonje ndanyotewe akanywa amazi agafungura aho biza gutandukanira nuko abo bantu bakuze biri kumwe nawe bategezwa kumwibutsa ingene kumbure yo kwikingira n'ingene ivyo bintu bizomugirira akamaro mu nyuma nukuri umwana amaze kuvuga ati jewe numva iki gikorwa no gikora cane atari uko avuga ati ntagikoze sindonka iki ntagikoze sindonzoronka iki niki na kiriya amaze kuvuga ati je numva bimpimbara ndashaka kuvyiga ndashaka kubimenya kurusha aho biratandukanye bimwe byo kuvuga ko ubwenge bwoteba bukadegera oya wewe ntibiba bikirimwo kuko harimo ubushake bwiwe mu kurangiza kino kiganiro Jacques Nshimirimana mukomiseri mu mugwi w'igihugu ujeje w'agate amateka kazina muntu aratanga impanuro ku bavyeyi ndetse no kuri abo bana bakora ibikorwa mu buruhuko abavyeyi icambere cyo cyo bomenya nuko hariho abangushi bakoresha abo bana bakabakoresha mu vy'ukubaka bakoresha mu vy'igifundi kuyimba amabuye kwimba umusenyi gufyatura amatafari kumenagura amabuye bakabakoresha uko bazi yuko nimba umufundi akuze yahembwa ibihumbi icumi uwo mwana bashobora kumuha ibihumbi bibiri ku munsi cyangwa ibihumbi bitatu umuvyeyi yarungitse uwo mwana bayumva yuko ibihumbi bitatu batatu nimba afise abana banarungitse we harura ko azoronka ibihumbi cumi na bibiri ntaharura inguvu umwana ariko arakoresha ntaharura ivyo umwana ariko aratakaza ntaharura ko umwana ariko arahohoterwa ari naco gituma abavyeyi co tubasaba conyene nuko bogira urukundo abana babo bakabanza kuraba ivyo babarungitsemo bakaraba n'inguvu bagiye gukoresha yuko hari isano bifitaniye kandi ko batoba barungitse mu bintu ejo bizobagirira ingaruka mbi abana nabi co tubasaba nuko uwuzoba bahaye ivyo biraka mu kiruhuko bakabona ntabahemvye canke akabakoresha ibirengeye inguvu zabo ntabaha akanya ko kuruhuka ko botabaza abajejwe intwaro bagatabaza inzego zitandukanye mbere na twebwe bikadushikira mu w'igihugu jejwe atakazi na muntu kugira ngo duheze tubikurikirane dukurikirane abo baba bakoresheje kuko abana ntaco tubakurikirana ko baba ari bintazi dukurikirana abo baba bakoresheje uko tuba tuzi neza ko barondera gukoresha abo bana babasaba amafaranga make ugereranije n'ayabakuze dufise abakuze benshi bibishoboye umushomeri uhaye ako kazi uwukuze afise umuryango ubugahaye umuryango wose umuhemvye ivyo bihumbi icumi arasoma abana bagafungura ivyo bihumbi bibiri bitanu bihemvye umwana ntaca acika serugo mu rugo kubera ko ariwe yagiye gukora ako kazi nibahe ako kazi abakuze akazi gasaba inguvu akazi kagoye bagaha abakuze hanyuma abana babahe ibikorwa vyo kumenyereza umwana ibikorwa vyo mu rugo nino ngaho ikiganiro nkingira twari twabateguriye kuri uno munsi kirangiriye mwakoze mwese mwafasha akanya ko kudukurikira bakoze nabo twasangiye ikiyago bakoze n'abagenzi banje bafacije kwegeranya amajwi Kazereza Marie Claire nabateguriye kino kiganiro ndabikebanuye naho ubutaha cyari ikiganiro nkingira nkingira dukingire nkingira ikiganiro kiba yagira ku bijyanye n'agateka k'abana dukingire